o'n yettinchi pora anbiyo surasi makkada nozil qilingan 112 oyatdan iborat anbiyo payg'ambarlar degani surada Allohning yagonaligiga aqliy dalillar barcha mavjudotlar Allohning hikmati va qudrati bilan yaratilgani aqoid va ibodatga doir oyatlar shuningdek idris nuh ibrohim ismoil ishoq yaqub lut dovud sulaymon ayyub zulkifl zunnun yunus zakariya va iso alayhissalomlar to'g'risida ham ma'lumotlar bor mehribon va rahimli Alloh nomi bilan odamlarga hisobot kunlari qiyomat yaqinlashib qoldi ular hanuz g'aflatda iymon va amaldan yuz o'giruvchidirlar ularga parvardigorlari tomonidan biror yangi eslatma oyat kelsa uni albatta o'ynab masxaralab turib tinglaydilar dillari esa g'ofildir zolim kofirlar bu muhammad o'zlaringizga o'xshagan bir odamku ko'rib turib sehrga aldanish uchun kelaverasizmi deb o'zaro shivirlashdi shunda muhammad aytdi rabbim osmon va zamindagi har bir so'zni bilur u same eshituvchi va alim biluvchidir balki dedilar ular muhammad vahiy deb da'vo qilayotgan so'zlar alg'ov dalg'ov tushlardir balki uni o'zi to'qib olgandir balki u shoirdir bo'lmasa u ham ilgari yuborilgan payg'ambarlar kabi biror mo'jiza keltirsin ulardan oldin biz halok qilgan biror shahar aholisi iymon keltirgan emas bas ular makka ahli iymon keltirarmidi ey muhammad biz sizdan ilgari ham faqat erkaklarni o'zimiz vahiy qilgan holda payg'ambar etib yuborganmiz bas ey makka ahli agar bilmaydigan bo'lsangiz tavrot injilni biladigan zikr ahlidan so'rangiz biz u payg'ambarlarni taom yemaydigan bir jasad qilgan emasmiz va ular mangu hayot kechiruvchi ham emas edilar so'ngra bergan va'damizga vafo qilib u payg'ambarlarga o'zimiz xohlagan iymonli kishilar bilan birga najot berganmiz va haddan oshuvchilarni halok qilgan emas haqiqat sizlarga kitob qur'on nozil qildik unda sizlarning zikringiz bordir buni anglamaysizmi qanchalab zolim qishloq ahlini xaloq qildik va ularning ortidan boshqa qavmlarni paydo qildik bas qachonki ular azobimiz kelishini sezib qolishgach birdaniga u joydan qochib qolurlar shu payt farishtalar qochmangiz maishatga botgan joylaringizga o'z maskanlaringizga qaytingiz balkim so'roq qilinursiz deganlarida ular o'zaro ey holimizga voy dar haqiqat bizlar zolim ekanmiz dedilar bas to biz ularni giyoh kabi o'rilgan olov kabi o'chgan holga keltirgunimizcha shu hol ularning da'vo faryodlari sifatida davom biz osmon va yerni hamda ularning orasidagi narsalarni shunchaki o'ynab behuda yaratganimiz yo'q bordiyu o'yin kulgi qilishni xotin va farzand orttirishni istab shunday qiluvchi bo'lganimizda ham uni o'z huzurimizdan ya'ni farishtalardan yoki jannat hurlaridan qilgan bo'lar edik yo'q biz haq qur'onni botil jaholatning ustiga tashlaymiz bas uni ezib yuborgach bexos botil yo'q bo'lur sizlarga esa ey mushriklar Allohning bunday sifatlaganingiz sababli holingizga voy osmonlar va yerdagi borliq unikidir uning huzuridagi zotlar farishtalar uning ibodatidan orlanmaydilar va charchamaydilar ham ular tunu kun suskashlik qilmasdan Allohga tasbih aytadilar. Yoki ular mushriklar yerdan tosh yog'ochlardan o'liklarni tiriltira oladigan ilohlarni yasab olibdilarmi? Agar ikkisi yer va osmonda Allohdan o'zga ilohlar bo'lganida har ikkisi buzilib ketgan bo'lar edi. Bas arsh egasi bo'lmish Alloh ular sifatlayotgan sheriklardan pokdir u o'zi qiladigan biror narsa haqida javobgar emas balki ular Allohning oldida bandalar javobgardirlar yoki uni qo'yib boshqa ilohlarni o'zlashtirdilarmi ey muhammad ayting hujjatingizni keltiring mana shu men bilan birga bo'lgan mo'minlarning eslatmasi qur'on va mendan avvalgilarning eslatmalari tavrot injil yo'q ularning aksariyati haqiqatni bilmay turib tavhid va itoatdan yuz o'giruvchilardir ey muhammad sizdan ilgari biz yuborgan har bir payg'ambarga ham mendan o'zga iloh yo'q bas menga ibodat qilingiz deb vahiy yuborgandirmiz ular ya'ni mushriklar rahmonning farishtalardan bolasi bor deydilar u esa bundan mutlaqo pokdir yo'q farishtalar mukarram bandalardir farishtalar undan ilgari biror so'z aytmaydilar ular Allohning amri bilangina ish qilurlar u ulardan odamlardan oldingi bo'lgan va keyingi bo'ladigan narsalarni bilur ular faqat Alloh rozi bo'lgan kishilarnigina shafoat qilurlar ularning o'zlari undan xavf sirab qo'rqib tururlar ulardan qaysi biri men ham Allohdan o'zga bir ilohman desa bas biz o'shani jahannam bilan jazolaymiz barcha zolimlarni ana shunday jazolaymiz kofir bo'lganlar osmonlar ham yer ham avvalda yaxlit bo'lganini bas biz ularni yorib yuborganimizni va barcha tirik mavjudotni suvdan paydo qilganimizni ko'rmadilarmi endi ham iymon keltirmaydilarmi yer ularni odamlarni tebratmasligi uchun unda tog'larni paydo qildik va yo'l topib yurishlari uchun unda keng dara va yo'llarni paydo qildik osmonni saqlanib turuvchi tom qilib qo'ydik ular mushriklar esa ularning alomatlaridan yuz o'giruvchidirlar u kecha va kunduzni quyosh va oyni yaratgan zotdir bu ikkisining har biri falakda suzib yurar ey muhammad biz sizdan avval biror odamzodga mangu hayot bergan emasmiz siz o'ladiganu ular mangu qoluvchilarmi har bir jon o'limning totuvchisidir biz sizlarni yomonlik bilan ham yaxshilik bilan ham sinab imtihon qilurmiz keyin bizning huzurimizgagina qaytarilursiz ey muhammad kofir bo'lganlar sizni ko'rganlarida faqat bir birlariga sizni ko'rsatishib ilohlaringizni ayblaydigan kimsa mana shumi deb masxara qilishadi holbuki ularning o'zlari rahmonning zikri qur'onni inkor etuvchilardir haqiqatan inson shoshqaloq qilib yaratilgandir yaqinda men sizlarga o'z alomatlarimni ko'rsaturman bas o'zim iroda etgunga qadar meni shoshiltirmangiz ular agar rostgo'y bo'lsangiz aytingchi mana shu qiyomat to'g'risidagi va'da qachon bo'ladi derlar agar kofir bo'lganlar na oldilaridan va na ortlaridan olovni to'sa olmay qolishadigan ularga yordam berilmaydigan vaqtni qiyomat kuni shiddatini bilsalar edi bu so'zlarni aytmagan bo'lar edilar yo'q qiyomat to'satdan kelib ularni hayronu lol qilib qo'yar bas uni qaytarishga kuchlari yetmas ularga tavba qilib iymon keltirish uchun muhlat ham berilmas ey muhammad aniqki sizdan avvalgi payg'ambarlar ham masxara qilingan bas ularning ustidan kulgan kimsalarni o'zlari masxara qilgan narsalari Allohning azobi qamrab olgandir. Ayting tunda va kunduzi sizlarni Rahmon azobidan kim saqlay olur? Yo'q. Ular parvardigorlari zikridan tavhid va qur'ondan yuz o'giruvchilardir yoki ular uchun bizdan o'zga himoya qiladigan ilohlar bormi ular o'zlariga yordam qilishga ham qodir emaslar va ular biz tomondan ham himoya qilinmaslar yo'q biz ularni kofirlarni va ota bobolarini dunyo matahlaridan shunday foydalantirdikki, hatto ularga umr uzun ko'rindi. Axir ular biz yerni atrofidan kamaytirib kelayotganimizni kufr dunyosi qisqarib borayotganini ko'rmaydilarmi? Bas bizmi yoki ular g'olib? ayting men sizlarni faqat vahiy bilan ogohlantirurman lekin karlar ogohlantirilayotgan vaqtlarida da'vatni qabul qilish uchun eshitmaydilar qasamki agar ularga rabbingizning azobidan andak yetsa albatta ular holimizga voy dar haqiqat bizlar o'zimizga zolim ekanmiz deb qolurlar biz qiyomat kuni uchun adolatli tarozilar qo'yurmiz bas biror jonga zarracha zulm qilinmas agar xantal o'simligi urug'idek yaxshi yoki yomon amali bo'lsa ham o'shani keltirurmiz biz o'zimiz yetarli hisob kitob qiluvchidirmiz darhaqiqat biz Musa va Harunga Furqon, Tavrot, ziyo va taqvodor kishilar uchun eslatma ato etdik. Ular parvardigorlaridan g'oyibona qo'rqurlar va qiyomatdan ham ular xavfsirab turuvchilardir bu qur'on biz nozil qilgan muborak eslatmadir hali siz uni inkor qiluvchimisiz dar haqiqat biz Musodan ilgari Ibrohimga to'g'ri yo'lni ato etdik biz uni biluvchimiz o'shanda ibrohim otasi va qavmiga sizlar doimo sig'inadigan bu haykallar nimadir dedi ular aytdilar bizlar ota bobolarimizni ularga sig'ingan holda topganmiz u dedi darhaqiqat sizlar ham ota bobolaringiz ham ochiq zalolatda ekansiz ular aytdilar bizga haq narsani keltirdingmi yoki sen o'yin qiluvchilardanmisan u dedi yo'q sizlarning Rabbingiz butlar emas balki osmonlar va yerning parvardigoriki ularni o'zi yaratgandir men bunga guvohlik beruvchilardandirman Alloh nomiga qasamki sizlar o'girilib bayramga ketganlaringizdan keyin butlaringizga makr hujum qilurman. Bas u butlarni parchalab tashladi. Faqat mushriklar butlarning kattasiga murojaat qilsinlar deb o'shani yana qoldirdi. Ular qaytib kelib bizning ilohlarimizni kim bunday qildi? kim bo'lsa ham u zolimlardan ekan dedilar ular ayrimlari aytishdi ularni gapirib ayblab yuradigan ibrohim degan bir yigitni eshitgandik shunda ularning kattalari uni odamlar oldiga keltiringiz shoyat ular guvoh bo'lishsa deyishdi uni keltirishgach ilohlarimizni sen shunday qildingmi ey ibrohim deb so'rashdi ibrohim aytdi yo'q bu ishni ularning kattasi mana bu haykal qildi bas ulardan so'rangiz basharti gapira olsalar bas mushriklar o'zlariga hushlariga kelib bir birlariga sizlar o'zingiz zolimsiz dedilar so'ngra yana boshlari aylanib sen ularning gapirmasliklarini yaxshi bilarding-ku deyishdi ibrohim aytdi axir Allohni qo'yib sizlarga biror foyda ham ziyon ham yetkaza olmaydigan narsalarga sig'inasizmi sizlarga ham Allohni qo'yib sig'inayotgan butlaringizga ham tuf. Axir aql yurgizmaysizmi? Namrud boshchiligidagi mushriklar dedilar. Uni yoqib yuboringiz. Agar biror narsa qiluvchi bo'lsangiz, shu ish bilan ilohlaringizga yordam qilingiz. Biz aytdik ey olov ibrohimga salqin va omonlik bo'l ular ibrohimga makr qilmoqchi bo'ldilar biz esa ularning o'zlarini ko'proq ziyon ko'ruvchi qilib qo'ydik unga hamda lutga najot berib ularni biz barcha olamlar uchun muborak qilgan yer shomga yubordik biz ibrohimga ishoqni hadya etdik va yaqubni ham nabira qilib qo'shib berdik hamda barchalarini solih kishilar qildik yana ularni bizning amrimiz bilan odamlarni hidoyat etadigan peshvolar va ularga yaxshi amallar qilishni namozni barkamol ado etishni va zakot berishni vahiy qildik ular bizgagina ibodat qiluvchi bo'ldilar lutga esa hikmat va ilm ato etdik va uni iflos ishlarni qiluvchi qishloq ahlidan qutqardik darhaqiqat haqiqat ular yomon va buzuq qavm edilar uni lutni o'z rahmatimizga dohil qildik haqiqatan u solihlardandir nuhni eslang u ilgari nido qilganida biz uni nidosini mustajob qilib o'zini va ahlini buyuk g'amdan qutqardik unga oyatlarimizni yolg'onga chiqargan qavm ustidan g'alaba ato etdik darhaqiqat ular yomon qavm edilar bas ularni barchasini to'fonga g'arq qilib yubordik dovud va o'g'li sulaymonning ekinzor xususida hukm qilgan kezlarini eslang o'shanda unga qavmining qo'ylari tunda kirgan va uni payhon qilgan edi biz ularning chiqargan hukmiga shohid edik bas biz uni sulaymonga anglatdik biz har ikkisiga hikmat payg'ambarlik va ilm ato etdik dog'lar va qushlarni Davud bilan birga tasbih aytadigan qilib bo'yin sundirib qo'ydik. Biz shunday qila oluvchidirmiz. Unga Davudga sizlarga ziyon yetishdan saqlaydigan sovut yasash san'atini ta'lim berdik. Bas sizlar shukr qiluvchimisiz? sulaymonga esa bo'ronli shamolni bo'yin sundirib uning amri bilan biz muborak qilgan zamin shom sari esadigan qilib qo'ydik biz barcha narsani biluvchidirmiz yana shayton jinlardan u sulaymon uchun g'avvoslik qiladigan va bundan boshqa ishlarni ham ado etadiganlarini yaratdik yana biz ularni qo'riqlab turuvchi bo'ldik ayyubning esa rabbiga nido qilib ey rabbim menga musibat yetdi o'zing rahimlilarning rahimlirog'idirsan deb iltijo qilgan paytini eslang bas biz uni ya'ni duosini ijobat qilib undagi zahmatni ketkazdik hamda o'z huzurimizdan mehribonlik ko'rsatib barcha ibodat qiluvchilarga eslatma bo'lsin deb ayyubga oilasini va ular bilan qo'shib yana ularning barobarida ahlu avlod ato etdik ismoil idris va kiflni eslang barchalari sabr qiluvchilardandir biz ularni o'z rahmatimizga dohil qildik darhaqiqat ular solih zotlardandir zunnun yunusning o'z qavmidan g'azablangan holda qishlog'idan chiqib ketib bizni unga qarshi chiqa olmaydi deb o'ylagan paytni so'ng biz uni baliq qorniga tashlaganimizdan keyin qorong'u zulmatlar ichra sendan o'zga iloh yo'qdir sen barcha nuqsonlardan pokdirsan darhaqiqat men o'zimga zulm qiluvchilardan bo'ldim deb nido qilgan paytini eslang bas biz uning duosini ijobat qildik va uni g'amdan qutqardik biz mo'minlarga mana shunday najot berurmiz zakariyoning ey rabbim meni yolg'iz tashlab qo'yma merosxo'r farzand ato et sen o'zing vorislarning yaxshirog'idirsan deb nido qilgan paytini eslang bas biz uni duosini ijobat qildik va unga yahyoni ato etdik hamda jufti halolini o'nglab tug'adigan qilib qo'ydik darhaqiqat ular mazkur payg'ambarlar yaxshi ishlarni qilishga shoshar va bizga rag'bat va qo'rquv bilan duo qilar edilar hamda bizga barcha buyruqlarimizga itoat etuvchi edilar yana o'z nomusini saqlagan ayolni maryamni eslang bas ruhimizdan unga pufladik va u Isoga homilador bo'ldi va uni hamda o'g'lini olamlar uchun alomat qildik ey insonlar sizlarning ushbu diningiz aslida bir din ya'ni islomdir men esa barchangizning Rabbingizdirman. Bas menga ibodat qilingiz. Odamlar esa ishlarini dinlarini o'zaro bo'lib tashladilar hamma odamlar biz sari qaytuvchidir bas kim mo'minlik holida solih amallardan qilsa uning sa'y harakati zoyi ketmas biz albatta uni yozib qo'yuvchidirmiz biz halok qilgan qishloq ahli qiyomatda hayotga qaytmasligi mumkin emasdir to yajuj va majuj to'g'oni ochilib ular har bir tepalikdan oqib keladigan haqqoniy va'da qiyomat yaqin bo'ladigan vaqtda bexos kofir bo'lganlarning ko'zlari qotib ey holimizga voy bizlar bundan g'aflatda ekanmiz yo'q balki bizlar zolim ekanmiz deydilar ey mushriklar sizlar va Allohni qo'yib sig'inayotgan butlaringiz ham jahannam o'tinlaridir sizlar unga tushuvchidirsiz agar o'sha ma'budalar chindan ham ilohlar bo'lganida jahannamga tushmagan bo'lar edilar barchasi u yerda mangu qoluvchidir ular mushriklar uchun u joyda faqat dod faryod qilishgina bo'lar ular u yerda hech narsani eshitmaslar albatta biz tomondan oldin go'zal martaba berilgan zotlar aynan o'shalar jahannamdan uzoq qilinuvchilardir ular uning do'zax olovining sharpasini ham eshitmaslar ular o'zlari istagan ne'matlarda mangu qoluvchilardir ularni buyuk dahshat qiyomat g'amgin qilmas ularni farishtalar mana shu sizlarga va'da qilingan kundir deb kutib olurlar u kunda biz osmonni xuddi maktub yozilgan sahifani o'ragan kabi o'rab birinchi marta qanday yaratgan bo'lsak o'sha yaxlit holiga qaytarurmiz bu bizning zimmamizdagi va'dadir albatta biz shunday qiluvchidirmiz biz zikrdan so'ng zaburda albatta yerga faqat mening solih bandalarim voris bo'lurlar deb yozib qo'ygandirmiz albatta bunda qur'onda ibodat qiluvchilar qavmi uchun xushxabar bordir ey muhammad biz sizni butun olamlarga ayni rahmat qilib yuborganmiz ayting menga ilohingiz yagona iloh ekani vahiy qilinmoqda bas endi sizlar musulmonmisiz bas agar yuz o'girsalar ayting men sizlarga vahiyni barobar eshittirdim sizlarga va'da qilingan qiyomat azobi yaqin yoki yiroq ekanini esa bilmasman albatta u so'zning oshkorasini ham bilur sizlar yashiradigan so'zlarni ham bilur bilmayman ehtimol bu jazoning kechiktirilishi sizlar uchun bir sinov va biroz vaqtgacha o'lguningizgacha imkoniyatdir muhammad aytdi ey rabbim o'zing haqqoniy hukm qilgin rabbimiz rahmondir va u sizlarning noo'rin sifatlashlaringizga qarshi madad so'raluvchi zotdir Haj surasi Madinada nozil qilingan 78 oyatdan iborat. Surada haj ibodatining farz etilishi, Ka'ba binosining qurilish tarixi haqida oyatlar borligi uchun unga Haj surasi deb nom berilgan. Surada savob, gunoh, oxirat, qiyomat voqealari mahshargohdagi holatlar iymon e'tiqod ilohiy o'gitlar keng yoritilgan mehribon va rahimli Alloh nomi bilan ey insonlar Rabbingizdan qo'rqingiz zero qiyomat zilzilasi ulkan dahshatli narsadir uni ko'radigan kuningizda har bir emizikli ona emizib turgani bolasini unutar va har bir homilador o'z homilasini tashlar hamda odamlarni mast holda ko'rasiz holbuki ular mast emaslar lekin Allohning azobi qattiqdir odamlar orasida o'zi bilmagan holda Alloh xususida munozara qiladigan va har qanday itoatsiz shaytonga ergashib ketadigan kimsalar ham bordir uni shaytonni do'st tutgan kimsani albatta yo'ldan ozdirish va do'zax azobiga yo'llash unga taqdiriga yozib qo'yilgandir ey insonlar agar sizlar qayta tirilishdan shubhada bo'lsangiz o'ylab ko'ring biz sizlarga Allohning qudratini bayon qilish uchun sizlarni otangiz odamni tuproqdan so'ngra odam naslini manidan so'ngra lahta qondan so'ngra shakllanib bitgan va bitmagan parcha go'shtdan yaratdik biz sizlarni xohlaganimizcha muayyan muddatgacha bachadonlarda qoldirib so'ngra chaqaloq holingizda dunyoga chiqarurmiz so'ngra voyaga yetgunlaringizgacha tarbiya qilurmiz sizlardan go'daklik va yoshlikda vafot etadiganlar ham bo'lur yana sizlardan bilimlarni bilganidan so'ng hech narsani bilmay qoladigan eng tuban umrga o'ta keksalikka qaytariladiganlar ham bo'lur yerni qo'riq holida ko'rasiz bas qachonki biz uning ustidan yomg'ir yog'dirsak u harakatga kelib ko'pchir va turli go'zal juftlarni ikki jinsli giyohlarni undirur bu aytilganlarning hammasi Allohning haq ekani va uning o'zi o'liklarni tiriltirishi hamda u hamma narsaga qodir zot ekanidandir. Yana aniqki qiyomat shaksiz keluvchidir va albatta Alloh qabrdagilarni tiriltirir. odamlar orasida Alloh haqida munozara qiladi-yu, lekin o'zi ilmsiz hidoyat topmagan biror nurafshon kitobi yo'q. To'g'ri yo'ldan bo'yin tovlab, o'zgalarni ham Alloh yo'lidan ozdirish maqsadida yuradigan kimsa ham bordir. Uning uchun bu dunyoda rasvolik bo'lar. qiyomat kunida esa unga o't do'zax azobini tottirurmiz unga dermiz bu azob o'z qo'llaring bilan qilgan gunohing sabablidir zero Alloh sira bandalariga zulm qiluvchi emasdir odamlar orasida Allohga shak uzra ibodat qiladigani ham borki, unga yaxshilik yetsa, o'sha sababli xotirjam bo'lar. Agar biror baxtsizlik yetsa, dindan yuz o'girib ketur. U dunyo va oxiratda ziyon ko'rgay. Bu esa aniq ziyondir. U Allohni qo'yib, o'ziga zarar ham foyda ham bera olmaydigan narsalarga iltijo qilur bu qattiq adashishning o'zidir u zarari foydasidan yaqinroq bo'lgan kimsaga iltijo qilur u naqadar yomon do'st va naqadar yomon oshnodir albatta Alloh iymon keltirgan va ezgu ishlarni qilgan zotlarni ostidan anhorlar oqib turadigan jannatlarga dohil qilur albatta Alloh xohlagan ishini qilur kimda kim Alloh unga payg'ambariga dunyo va oxiratda sira yordam qilmas deb gumon qilsa bir arqon bilan shiftga osilib o'zini bo'g'sin so'ngra qarasin bu makri g'azabini ketkazarmikan biz uni qur'onni mana shunday bayon etuvchi oyatlar shaklida nozil qildik Alloh o'zi iroda etgan kishilarni hidoyatga yo'llaydi darhaqiqat iymon keltirganlar yahudiy bo'lganlar sobiylar farishtalarga sig'inuvchilar nasroniylar majusiylar otashparastlar va mushrik bo'lganlar aniqki Alloh qiyomat kunida ularning o'rtasini ajrim qilur albatta Alloh barcha narsaga shohiddir ey muhammad osmonlardagi va yerdagi bor jonzot quyosh oy yulduzlar tog'lar daraxtlar va barcha jonivorlar hamda ko'p insonlarning Allohning o'zigagina sajda qilishini ko'rmadingizmi ko'p odamlarga esa kofir bo'lganlari sababli azob haq bo'lgandir kimni Alloh xor qilsa bas uni aziz qiluvchi hech kim yo'qdir albatta Alloh o'zi xohlagan ishini qilur mana shu ikki raqiblar mo'minlar bilan kofirlar parvardigorlarining dini xususida talashdilar past kofir bo'lganlar uchun oxiratda olovdan kiyimlar bichilib boshlaridan qaynoq suv quyilur u suv bilan ularning qorinlaridagi narsalar ham terilari ham eritib yuborilur ularga urib jazo berish uchun temir gurzilar bor har gal g'am tufayli undan do'zaxdan qochib chiqmoqchi bo'lsalar gurzilar bilan urilib yana unga qaytarilurlar va ularga olov do'zax azobini totingiz deyilur albatta iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlarni Alloh jannatdagi ostidan anhorlar oqib turadigan bog'larga kiritu. Ular u joyda oltin bilaguzuklar va marvaritlar bilan bezalurlar, liboslari esa harir, ipak bo'lib. Ular bu dunyoda yoqimli so'zga Alloh yagonadir degan so'zga hidoyat qilganlar va hamd egasi Alloh yo'liga yo'llanganlardir albatta o'zlari kofir bo'lgan va o'zgalarni Alloh yo'lidan hamda biz Makka ahli bilan xorijdan keluvchilar uchun barobar qilib qo'ygan Masjidi Haromdan qaytaradigan kimsalarga va u joyda zulm bilan yo'ldan chiqmoqchi bo'lgan kimsaga alamli azobdan tottirib qo'yurmiz ey muhammad eslang biz ibrohimga baytulloh o'rnini belgilab berib unga shunday dedik menga biror narsani sherik qilmagin va mening baytimni tavof qiluvchilar namozda tikka turuvchilar ruku va sajda qiluvchilar ya'ni hojilar va namozxonlar uchun tozalab qo'ygin odamlar orasida yurib ularni hajga chorlagin shunda ular senga Ka'baga piyoda va har qanday tuyada uzoq yo'llardan kelurlar ular o'z diniy va dunyoviy manfaatlariga shohid bo'lish uchun va ma'lum kunlarda Alloh ularga rizq qilib bergan chorva hayvonlariga qurbonlik uchun so'yishda Alloh nomini zikr qilish uchun kelurlar. Bas undan o'zlaringiz ham yeyaveringiz bechora kambag'allarga ham yediringiz so'ngra hojilar kirlarini ketkazsinlar ya'ni ehromdan chiqib soch oldirib toza liboslarini kiysinlar nazrlarini haj majburiyatlarini ado qilsinlar va ko'kni uy kabani tavof qilsinlar gap shudir kimki Alloh harom etgan narsalarni e'zozlasa rioya qilsa bas bu parvardigori nazdida o'zi uchun yaxshidir sizlar uchun harom ekanligi tilovat qilinadigan narsalardan boshqa barcha chorva mollari halol qilindi bas butlardan iborat najosatdan uzoqlashib yolg'on so'zdan ham chetda bo'lingiz Allohga chin ixlos qilib unga shirk keltirmagan holingizda mazkurlarni bajaring kimki Allohga shirk keltirsa bas u go'yo osmondan qulagan va uni qushlar o'lja qilib olib ketgan yoki uni qattiq shamol yiroq joyga uchirib ketgan jonsiz narsa kabidir gap shudir yana kimki Allohning shiorlari qurbonliklarni ulug' deb bilsa bas albatta bu dillarning taqvosidandir sizlar uchun ularda qurbonliklaringizda ma'lum muddatgacha manfaatlar bordir ya'ni yo'lda ularni qo'zilatib sog'ib minib foydalanib ketishlaringiz mumkin so'ngra ko'kna uy kaba ularning so'yish joyidir biz o'tgan barcha ummatga Alloh bergan chorva hayvonlarini so'yish oldidan uning nomini zikr qilishlari uchun qurbonlik qilishni buyurganmiz bas barchalaringizning ilohingiz bir ilohdir bas ungagina bo'yun suningiz va ey muhammad itoat qiluvchilarga xushxabar bering ular Alloh zikr qilinganida dillari qo'rquvga tushadigan o'zlariga yetgan balolarga sabr qiladigan namozni barkamol ado etadigan va biz rizq qilib bergan narsalardan ehson qiladigan zotlardir qurbon qilinadigan tuya va sigirlarni biz sizlar uchun Allohning shiorlaridan qildik sizlar uchun ularda yaxshilik bordir bas ularga so'yish uchun saf tortgan hollarida Alloh nomini zikr qilingiz endi qachon yonboshlari bilan tushganlarida jonlari chiqqanda ulardan o'zlaringiz ham yeyaveringlar tilanchiga va so'rayolmay turgan muhtojga ham yediringiz shukr qilishingiz uchun biz ularni chorva mollarini sizlarga bo'ysundirib qo'ydik Allohga qurbonlik go'shtlari ham qonlari ham yetib bormas lekin u zotga sizlardan taqvo yetar Alloh sizlarni hidoyat qilgani sababli u zotni ulug'lashlaringiz uchun ularni sizlarga bo'ysundirib qo'ydi ezgu ish qiluvchilarga xushxabar bering albatta Alloh iymon keltirganlarni mudofaa qilur albatta Alloh barcha xoin va noshukurlarni suymas mushriklar tomonidan hujumga uchrayotgan musulmonlarga mazlum bo'lganlari sababli jang qilishga izn berildi. Albatta, Alloh ularga yordam berishga qodirdir. Ular o'z diyorlaridan faqatgina Rabbimiz Allohdir deganlari uchun nohaq quvilgan edilar. agar Alloh odamlarning ba'zilarini ba'zilari bilan daf etib turmas ekan albatta Alloh nomi ko'p zikr qilinadigan rohiblarda uzlatgohlar nasroniylarda butxonalar yahudiylarda ibodatxonalar va musulmonlarda masjidlar vayron qilingan bo'lar edi albatta Alloh o'ziga diniga yordam beradiganlarga yordam berur shubhasiz Alloh kuchli va qudratlidir ular shunday kishilarki agar biz ularni yer yuziga g'olib qilsak namozni barkamol ado etadilar zakotni beradilar yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytaradilar barcha ishlarning oqibati Allohning izmidadir barcha ishning taqdirini u belgilaydi ey muhammad agar ular makka mushriklari sizni yolg'onchiga chiqarsalar bilingki ulardan ilgari nuh qavmi od samud qabilalari ham o'zlariga yuborilgan payg'ambarlarni yolg'onchiga chiqarganlar ibrohim qavmi lut qavmi ham xuddi shunday madyan shahrining aholisi ham shunday edilar muso ham yolg'onchiga chiqarildi men kofirlarga muhlat berib qo'yib so'ngra ularni o'z azobim bilan ushladim bas mening inkorim va e'tirozim qanday bo'ldi zotan qanchadan qancha zolim kofir bo'lgan hollarida biz halok qilgan tomlari yiqilib huvillab qolgan qishloq shaharlar qancha tashlandiq quduqlar va yuksak lekin kimsasiz qasrlar bordir axir ular makka mushriklari yer yuzida sayr qilmaydilarmi ana o'shanda ular uchun idrokli qalblar tinglaydigan quloqlar bo'lar edi zero ko'zlar ko'r bo'lmas balki ko'kraklardagi qalblar ko'r bo'lar. ular sizdan istehzo bilan Alloh va'da etgan azobni qistamoqdalar holbuki Alloh va'dasiga sira xilof qilmas darvoqe Rabbingiz nazdidagi bir kun sizlarning hisobingizdagi ming yilga barobardir qanchadan qancha zolim kofir bo'lgan hollarida men muhlat berib qo'yib so'ngra azobim bilan ushlagan qishloq shaharlar bo'lgan mengagina qaytishingiz bordir ayting ey insonlar men sizlar uchun aniq ogohlantiruvchidirman xolos bas iymon keltirgan va solih amallarni qilganlar uchun mag'firat va farovon rizq bordir oyatlarimizni ojiz qoldirishga uringan kimsalar ana o'shalar do'zax ahlidirlar ey muhammad biz sizdan ilgari yuborgan har bir elchi va payg'ambar qachon o'ziga nozil bo'lgan oyatlarni qiroat qilsa shayton uning qiroatiga boshqa narsalarni tashlagan qo'shgan bas Alloh shayton tashlaydigan narsani bekor qilur so'ngra Alloh o'z oyatlarini mustahkam etur Alloh ilm va hikmat egasidir Alloh shayton tashlaydigan narsani dillarida illati bo'lgan munofiqlar toshbag'ir kimsalar kofirlar uchun sinov sifatida paydo qilur darhaqiqat zolim kofirlar uzoq tortishuvdadirlar ilm ato etilgan kishilar esa u qur'onning rabbingiz tomonidan kelgan haqiqat ekanini bilib unga iymon keltirishlari qalblari u sababli ixlosli bo'lishi uchun Alloh shunday qilur haqiqat Alloh iymon keltirganlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qiluvchidir. Kofir bo'lganlar to ularga to'satdan qiyomat kelmagunicha yoki bu tug'mas kunning azobi kelmagunicha undan Qur'onning haqligidan shak shubhadadirlar u kunda hukmronlik yolg'iz Allohgagina xosdir ular o'rtasida u hukm qilur bas iymon keltirgan va ezgu ishlarni qilgan zotlar jannatdagi noz ne'mat bog'laridadirlar kofir bo'lgan va oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar ana o'shalar uchun oxiratda xor qiluvchi azob bordir Alloh yo'lida hijrat qilgan so'ngra qatl etilgan yoki vafot topgan zotlarni albatta Alloh go'zal rizq, mangu jannat bilan rizqlantirur. Dar haqiqat Alloh rizq beruvchilarning yaxshisidir. Albatta Alloh ularni o'zlari rozi bo'ladigan joyga jannatga kiritur. Dar haqiqat Allah dana va halim zotdir gap shudir kim o'ziga berilgan uqubat barobarida o'ch olsa so'ngra yana unga zulm qilinsa albatta Alloh u mazlumga yordam qilur dar haqiqat Alloh xatolarni af etuvchi va gunohlarni kechiruvchidir bunga sabab Alloh kechani kunduzga kiritishi kechani qisqartirib kunduzni uzaytirishi va aksincha kunduzni kechaga kiritishi va haqiqatan Alloh eshituvchi va ko'ruvchi zot ekanidir bunga yana bir sabab Allohning o'zigina haqiqiy iloh ekani va sizlar uni qo'yib iltijo qilayotgan narsa butlar esa ayni botil ekani hamda Allohning o'zigina Ali eng oliy va kabir buyuk zot ekanidir. Alloh osmondan suv, yomg'ir yog'dirgach, yerning yam yashil bo'lishini ko'rmadingizmi darhaqiqat Alloh lutfli va xabardor zotdir osmonlardagi va yerdagi bor narsa unikidir va haqiqatan Allohning o'zigina g'aniy behojat va hamid ham sohibidir Alloh sizlarga yerdagi narsalarni va dengizda uning amri bilan suzayotgan kemalarni bo'yin sundirib qo'yganini hamda o'zi osmonni yerga iznisiz qulab tushishdan tutib turishini ko'rmadingizmi? Darhaqiqat Alloh odamlarga nisbatan mehribon va rahimlidir. u sizlarga hayot bergan so'ngra o'lim beradigan so'ngra qiyomatda yana tiriltiradigan zotdir haqiqat inson noshukurdir biz har bir ummatga qurbonlik qilish amalini buyurganmiz ular unga amal qiluvchidirlar bas ey muhammad ular siz bilan bu ishda sira tortishmasinlar siz ularni Rabbingiz diniga da'vat qiling albatta siz to'g'ri yo'ldadirsiz agar ular siz bilan munozara qilsalar ayting Alloh sizlar qilayotgan yomon ishlarni juda yaxshi biluvchidir Alloh sizlar kelisha olmagan narsalar haqida o'rtangizda qiyomat kuni hukm qiluv ey Muhammad siz Alloh osmon va yerdagi bor narsani bilishini bilmadingizmi albatta bu kitobda lavhul mahfuzda yozib qo'yilgandir albatta bu Allohga osondir ular makka kofirlari Allohni qo'yib u biror hujjat tushurmagan va o'zlari ham bilmagan narsalarga ibodat qilurlar zolimlar uchun biror yordamchi yo'qdir qachonki ularga bizning aniq oyatlarimiz tilovat qilinsa kofir bo'lganlarning yuzlarida inkor alomatini sezursiz oyatlarimizni ularga tilovat qilayotganlarga nisbatan kuch ishlatishlariga oz qolar edi ularga ayting endi men sizlarga bundan ham yomonroq narsaning xabarini beraymi u narsa kofir bo'lganlarga Alloh va'da qilgan do'zaxdir naqadar yomon oqibat u ey insonlar sizlarga zarbul masal qilindi bas unga quloq tutingiz aniqki sizlar Allohni qo'yib sig'inayotgan narsalaringizning barchasi birlashganda ham bir pashshani yarata olmaslar agar pashsha ulardan biror narsani tortib olsa uni undan ayirib ololmaslar talab qiluvchi ham talab etiluvchi butlar ham zaiflik qilurlar ular Allohni haqqoniy ravishda qadrlamadilar dar haqiqat Alloh kuchli va qudratlidir Alloh elchilarni farishtalardan tanlaydi insonlardan ham dar haqiqat Alloh eshituvchi va ko'ruvchidir u ulardan odamlardan oldingi bo'lgan va keyingi bo'ladigan narsalarni bilur va barcha ishlar yolg'iz Allohga qaytarilur ey iymon keltirganlar ruku qilingiz sajda qilingiz va Rabbingizga ibodat qilib ezgu ish qilingiz shoyatki najot topsangiz Alloh toati yo'lida haqqoniy jiddu jahd qilingiz sizlarni shu din uchun u tanladi va dinda sizlarga biror xaraj qiyinchilik qilmadi otangiz ibrohimning dini islomni ushlangiz toki qiyomatda payg'ambar sizlarga guvoh bo'lishi uchun sizlar esa qolgan odamlarga guvoh bo'lishingiz uchun Allohning o'zi sizlarni ilgari muqaddas kitoblarda atagandek mana shu Qur'onda ham musulmonlar deb atadi. Bas namozni barkamol ado etingiz, zakotni beringiz va Allohga bog'laningiz. U sizlarning hojangizdir. Bas u naqadar yaxshi hoja va madad so'ragan mu'minlarga naqadar yaxshi madadkordir